บุ๊กทูสี่สิบสอง 42. การเที่ยวเมือง Stadtbesichtigung Stadtbesichtigung. ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist der Markt sonntags geöffnet? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ Hat die Galerie freitags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ Darf man fotografieren? Darf man fotografieren? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ Muss man Eintritt bezahlen? Muss man Eintritt bezahlen? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ Wie viel kostet der Eintritt? Wie viel kostet der Eintritt? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? นั่นตึกอะไรครับ Was für ein Gebäude ist das? Was für ein Gebäude ist das? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ Wer hat das Gebäude gebaut? Wer hat das Gebäude gebaut? ผมสนใจในสถาปัตยกรรม Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Architektur. ผมสนใจในศิลปกรรม Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. ผมสนใจในจิตรกรรม Ich interessiere mich für Malerei. Ich interessiere mich für Malerei.